Արցախի եւ Հայաստանի կարգավորող մարմինները վավերացրել են համագործակցության 2018 թվականի ծրագիրը։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում մասնակցում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Թբիլիսիում կայացել է Հայաստանի եւ Վրաստանի արտգոստնախարարների հանդիպումը։ Պարգևատրման արարողություն Արցախի առողջապահության նախարարությունում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեք մասնակցել է Base Metals ընկերության կոլեկտիվի ավանդական դարձած ամանորյա տոնական միջոցառմանը։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը շնորհավորել է ընկերության աշխատակիցներին մաղթել նրանց նորանոր հաջողություններ աշխատանքում եւ անձնական կյանքում։ Երևանում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող եւ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովների միջև երեք վավերացվել է 2007 թվականից սկիզբ դրված համագործակցության 2018 թվականին նախատեսված համատեղ աշխատանքային ծրագիրը։ Գալիք տարում համատեղ աշխատանքային ծրագրի հիմքում կրկին դրվել են կարգավորման գործընթացի առաջնահերթ խնդիրները, որոնց հաղթահարումը ըստ կողմերի նոր մակարդակի նշաձող կարող է դառնալ երկու հանրապետությունների համանուն հանձնաժողովների գործունեության մեջ։ Հոբելենական 10 տարվա ընթացքում հանձնաժողովների միջև կնքվել են համագործակցության համաձայնագրեր, որոնց հիման վրա յուրաքանչյուր տարի կազմվել են աշխատանքային ծրագրեր։ Շարունակվող համագործակցության շրջանակներում իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ եւ աշխատանքներ՝ ուղղված Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ոլորտում պետական ղեկավարման ինստիտուտի կայացմանը, ղեկավարման քաղաքականության իրականացման բնագավառներում փորձի փոխանակմանը, օրենսդրական իրավական ակտերի մշակմանն ու կիրառմանը, ինչպես նաեւ երկու հանձնաժողովների համագործակցության ամրապնմանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով 2018 թվականին Արցախի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքում կսկսվեն վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ նշել, որ նախագծային աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Ներկայացվել են նախնական հաշվարկները։ Քանի որ շենքի մի մասը հին է եւ վերակառուցելը նպատակահարմար չէ, նախատեսում ենք լրիվությամբ քանդել այդ հատվածը եւ նորոգառուցել։ Իսկ մնացած մասերը ամբողջությամբ կվերանորոգվեն, ինչի արդյունքում Արցախի մայրբուհը կունենա ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան շենքային պայմաններ, ասել է Կարեն Շահրամանյանը։ Արաքսի հովիտը գյուղատնտեսության համար Արցախի ամենաբարեբեր հատվածն է։ Մինչև վերջին տարիները հարավում փռված անծայրածիր դաշտերը հիմնականում անմշակ էին մնացել։ Միայն 2014-ին ընդունվեց Արաքսի հովտի զարգացման ծրագիր, որը որոշակի արդյունքներ է տվել։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը 2014 թվականին Հադրութի ագրոտնտեսություն Փակբաժնի դրական ընկերությունը ստեղծեց Արաքսի հովիտ մասնաճյուղը, որը անցած 3 տարիների ընթացքում մասնավորապես աշխատանքները իրականացրել Արաքսի հովտի անմշակ հողերի հարթեցման, դաշտերը քարերից թփուտներից ու մացառուտներից մաքրման, ռոռոկման համակարգի վերանորոգման ուղղությամբ։ Անցած 3 տարիների ընթացքում իրականացվել է մի քանի 100 միլիոնի ներդրումներ, որի արդյունքում գործում է 40 կիլոմետր երկարության ջրատարը, մաքրվել են վարելահողերը։ Ընդհանուր առմամբ Արաքսի հովիտը ունի 10 3600 հեկտար հողատարածք, որից 3000-ը վարելահող եւ որից միայն ոռոգման տակ է 1300 հեկտարը, 600-ը ինքնահոսը ոռոգվում, 700-ը մեխանիկական եղանակով։ 10000 հեկտար մշակության ենթակա վարելահող դեռևս պատված են մացառուտներով ու թփուտներով։ 2017 թվականին Ադուրքի շրջանի Արաքսի հատվածում մշակվել է շուրջ 730 հեկտար տարածք, որից 380-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, 330 հեկտար ծորենի միջին բերքատվությունը եղել է 30 ցետներ հեկտարից, իսկ 50 հեկտար գարու միջին բերքատվությունը 25 ցետներ հեկտարից։ Գարանացան մշակաբույսերի ցանկատարները կազմել են 335 հեկտար, որից 60 հեկտար եգիպտացորեն, 210 հեկտար արևածաղիկ եւ 60 հեկտար սիցեր։ Եգիպտացորենի միջին բերքատվությունը 35 ցետներ հեկտարից, արևածաղիկը 20, սիցերը 12.5 Հաջորդ տարվա կտրվածքով հացահատիկայիների մշակության ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը տեղեկացնում է։ 2018 թվականի բեկի տակ իրականացվել է 880 հեկտար հերկ եւ 150 հեկտար ցանց, որից 400 հեկտարը ծորեն եւ 150 հեկտար գարի։ Մնացած 330 հեկտարը նախատեսվում է զբաղեցնել գառնանացան մշակաբույսերով։ Փողի նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Աշխատանքները իրականացնելու համար այս պահին ներգրաված է մոտ 300 հեկտար տարբեր գյուղատնտեսական տեխնիկաներ։ 2017-ին Արաքսի հովտում մշակվել են նաև մի քանի հեկտար բանջարանոցներ, որոնցից ստացված բերքը սակայն չի արդարացրել կատարած աշխատանքը։ Արաքսի հողում իրականացվել է նաև 17 հեկտար բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանց, սակայն ոչ բավարար բերք լինելու պատճառով բերքատվության ցուցանիշները հաշվառված չեն։ Արաքսի հովտում արտադրված բանջարեղեն տեղում իրացման եւ վերամշակման նպատակով Արաքս Food ընկերությունը հիմնադրել է տոմատի գործարան, որի օրական արտադրությունը բնեղեն արտահայտությամբ կազմում է մոտ 6 տոննա, հիմնականում լոլիկ եւ պտուղ։ Հայտնի է, որ Արաքսի հովիտը հարուստ է նաև խաղողի այգիներով, որոնք չնայած չեն մշակվել, սակայն բավարար բերք են տվել։ Տարածաշրջանում գրանցված է նաև 145 հեկտար խաղող այգի, որը գտնվում է անմշակ վիճակում, սակայն հավաքվել է 365 տոննա բերք։ Քանի որ մշակության ենթակա, սակայն անմշակ մնացած հողերը դեռևս զգալիորեն ավելի մեծ տարածքներ են զբաղեցնում, քան մշակվող հողատարածքները, գյուղնախարարությունը Արաքսի հովտի զարգացման նոր ծրագիր է մշակել։ 2017 թվականին հիմնվել է «Իմ այգին» հիմնադրամը, որի նպատակներից մեկը արաքսիվոլտում այգեգործության զարգացումն է։ Հիմնադրամի կողմից հիմնվել է 10 հեկտար պտղատու այգի, որից 5-ը՝ լուռ, 3-ը՝ արևելյան խուժմա և 2-ը՝ սերկևիլ։ Նշենք, որ Արաքսի հովտում այգիներ հիմնելու նպատակով հայտերի է սպասում գյուղնախարարությունը։ Հայտատուներին գերատեսչությունը կտրամադրի տնկիններ՝ Նռան Սերկևիլի եւ Արքայան Արնջի։ Ընթացքում կաջակցին նաեւ Կաթիլային ռոռոկման համակարգի տեղադրման հարցում։ Միջև Գարու նախատեսված է այգիներ հիմնել մոտ 100 հեկտարի վրա։ Այսօրվա դրությամբ ստացվել է 20 հայտ։ Ուրախալին այն է, որ հայտերը հիմնականում երիտասարդներից են։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայկական կողմի համար Ղարաբաղյան կարգավորումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության падգամավոր Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարեն Բեկարյանը։ Նրա խոսքով 2017 թվականին ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները ավելի քան 10 հայտարարություն են արել, ինչը խոսում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ ներգրաված միջնորդների բավական ակտիվ գործունեության մասին տեղի է ունեցել արտգոսնախարարների 5 հանդիպում եւ նախագահների հանդիպումը Ժնևում։ Փորձագետը նշել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահների, արտգործնախարարների եւ նախագահների կողմից տարբեր հանդիպումների եւ իրադարձությունների մասին հայտարարությունների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ հակամարտության կողմերի միջև փոխվստահության խնդիր կա, ինչպես նաեւ շփման գծում լարվածության նվազեցման խնդիր։ Ըստ Բեկարյանի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում որևէ դրական առաջխաղացում ակնկալել չարժե, քանի դեռ շփման գծում միջադեպեր են տեղի ունենում, որոնք հանգեցնում են մարդկային զոհերի երկու կողմերից էլ, այդ թվում նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Պետությունների ղեկավարները հանդիպման ընթացքում ամփոփել են ԱՊՀ-ում 2017 թվականին ռուսաստանյան նախագահության արդյունքները եւ մտքեր փոխանակել տարբեր ոլորտներում համագործակցության հետագա զարգացման հարցերի շուրջ։ Հանդիպման սկզբում նախագահ Սարգսյանը ԱՊՀ մասնակից պետությունների գործընկերների հետ միասին շնորհակալություն է հայտնել հյուրընկալող երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ԱՊՀ-ում Ռուսաստանի ակտիվ նախագահության, ինչպես նաև մոսկովյան ոչ պաշտոնական հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Սերժ Սարգսյանը հաջողություններ եւ ակտիվ աշխատանք է մաղթել ԱՊՀ-ում 2018 թվականի նախագահությունը ստանձնող երկրի Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին։ Երեք Թբիլիսիում Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Վրաստանի փոխվարչապետ արտգոսնախարար Միխայիլ Ջանելիձեին։ Արտգոսնախարարները ամփոփել են Հայաստանի նախագահի Վրաստան պաշտոնական այցելության արդյունքները, Թբիլիսիում կայացած հանդիպումներին ձեռքբերված պայմանավորվածություններից բխող երկու երկրների արտգոսնախարարություններին տրված հանրարարականները եւ նախանշել դրանց իրականացման ուղիները։ Հայաստանի եւ Վրաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք հրատապ խնդիրների շուրջ։ Վրաստանում ավելի քան 120 հայկական հանրակրթական դպրոց դեռ մասնագետների կարիք ունի, չնայած այն հանգամանքին, որ ուսուցիչները անվճար վերապատրաստվում են Հայաստանում։ Այս մասին ասել է հայ առաքելական ուղափար Սուրբ եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, նշելով, որ Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել են համայնքի կրթական տնտեսական խնդիրները։ Մեկ ամիս առաջ Ստեփանակերտում բացվեց Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական ակադեմիայի մասնաճյուղը, որի կազմում ընդգրկվեցին Արցախի բժիշկ գիտնականներ։ Նորաստեղծ ակադեմիայի անդամները այսօր նախարար Կարինե Աթայանի կողմից արժանացան հավաստագրերի եւ շքանշանների։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Սեպտեմբեր ամսին Երևան քաղաքում գազམ་ակերպվել էր վերականգնողական բժշկությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով։ Այն շարունակվել է նաև Արցախում։ Գիտաժողովի շրջանակներում Արցախի առողջապահության նախարարությունը հաջողվել է կապեր հաստատել Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական ակադեմիայի նախագահի հետ։ Հետևողական աշխատանքների շնորհիվ Արցախի գիտությունների տեխնատունները, բժիշկ գիտնականները ընդգրկվել են նշված ակադեմիայի կազմում։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը ողջունելով ներկաններին նշեց, որ նման հաստատության դերը համա համակարգում անչափ կարևոր է։ Մասնաճյուղի բացումը անչափ կարևոր է մեր համար։ Դա հնարավորություն է ստեղծում մեր մասնագետներին միջազգային մակարդակով մասնակցել գիտաժողովներին, հետևաբար ներկայացնել Արցախը միջազգային հարթակներում։ Մեր Ռուսաստանի գոլեգաների հետ անցկացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ եւ այս ամենը կնպաստի գիտության զարգացմանը Արցախում։ Պատվիրակության անդամներից առաջ առաջինը հավաստագրի եւ շքանշանի արժանացավ վաստակավոր բժիշկ Էդուարդ Ղուկասյանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի ֆիզիկա-տեխնիկական ակադեմիայի նախագահությանը այսի բարձր կոչման արժանացնելու ինձ գոլեգաներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արցախի նախարարությանը, նախարար Տիկին Աթայանին, որ այս ճանաչական հարցերով իր որույն դերն ասնեցին։ Պարգևատրվածների մեջ էր նաև Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալի բժիշկ Գարիկ Ազերյանը։ Մենք մեր մեջ Միջոցառման վերջում նախարար Կարինե Աթայանը շնորհավորեց բոլորին գալիք տոների կապակցությամբ մաղթելով առողջություն։ Եվ առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ բոլորի գալից նոր տարին։ Դա Աստված 2018-ը լինի խաղաղության, առողջության եւ նորանոր հաջողությունների տարի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Անցնող տարում Շահումյանի շրջանը երիտասարդական ու մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ակտիվությամբ գրավել է երկրորդ տեղը։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այս մասին մեծ է զրույցում ամփոփելով անցնող 2017 թվականը նշեց շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի վարիչ Վարսիկ Կասյանը։ Ամբողջ տարվա ընթացքում տարվել են աշխատանքներ, Համագործակցելով Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ մասնակցել են կազմակերպող բոլոր միջոցառումներին, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինն անցնող տարում սեփական նախաձեռնությամբ եւս կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ նվիրված ուսանողների օրվան եւ տարբեր թեմաներով ֆիլմերի դիտումներ։ Շրջանի այս տարվա մշակութային կյանքի ամենակարևոր ձեռքբերումներից է Շահումյանի շրջանի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկը, որը կատարվում է ԱՄՆ-ում գործող Արարատ հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման աշխատանքները կշարունակվեն նաև գալիք տարի նոր պայմաններ ապահովելով կենտրոնի աշխատանքների համար։ Մշակույթի տունը կարևոր նշանակություն ունի ամբողջ շրջանի մշակութային կյանքի համար։ Համոզված եմ, որ այդ վերանորոգումը մեծ ակտիվություն եւ նոր ворակ կբերի շրջանի մշակութային կյանքում, կունենան գործող նոր խմբակներ, ընդգծեց Վարսիկ Կասյանը խոսելով գալիք տարվա ծրագրերից։ Մեր զրուցակիցն ընդգծեց, որ այժմ բաժինը պատրաստվում է մշակութային խաչմերուկ հանրապետական ամենամյա մրցույթ փառատոնին։ Եկող տարվա համար առաջնային է շրջանի ակտիվ երիտասարդներին համախմբելն ու միասին աշխատելը։ Շատ ցանկանում ենք շրջանում հասարակական կազմակերպություններ ունենալ, համախմբել երիտասարդներին եւ նրանց հետ տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպել։ Նախատեսում են եկող տարի շրջանում ճամբար եւ արշավներ կազմակերպել, ամփոփեց Վարսիկ Կասյանը։ Մարզասերների համար Երևանում կայացել է ԽՍՀՄ չեմպիոն երիտասարդների աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն, մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, բարի կամքի խաղերի արծաթե մեդալակիր, աշխարհի գավաթակիր, ազատ ոչային ամբիշ գնել Մեջլումյանի անվան 12-րդ հուշամրցաշարը։ Մրցաշարին մասնակցել է 100 ըմբիշ։ Այս տարի այն անցկացվել է մեծահասակների համար։ Ըմբիշները ուժերը չափել են ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի հաստատած նոր քաշային կարգերում։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։